Prije nego što otpočnemo sa večerašnjom temom, sa novim imenima koja ćemo večeras sa Kobova ovdje spomenuti, posljednje ime koje smo radili, koje Što ima značenje Večeras, draga braćo, govorimo o tri nova veličanstvena Allahova Tebareke wa ta'ala imena. Znači, tri nova veličanstvena Allahova Tebareke wa ta'ala imena, kažemo uvijek nova za nas ovdje po pitanju našeg govora, a ona su od uvijek kojima se Allah subhanahu wa ta'ala opisao i svojstva koja sadrže, sadrže u sebi. E, prije svega Allahova subhanahu wa ta'ala ime El Qadir. Drugo ime El Qadir, i treće tedir, Tri Allahova lijepa imena koja su sličnog značenja, kako učenjaci kažu, e, da postoji razlika između tih. Ono što je jedinstveno kod ova tri Allahova te bareke imena jeste da sve tri imena upućuju i ukazuju na Allahu te bareke moć, snagu, da je on El Qadir moćni, El Qadir svemogući i El Muhtedir svemoćni. S tim da kako vidite, znači ovdje kako smo pokušali na bosanskom jeziku da napravimo razliku, kako kažu učenjaci, znači El Qadir, odnosno El Qadir je obuhvatnijeg i jačeg značenja od Allahovog Tebare kevetala imena Kadir, Znači sadrži e, veći opis Allahove Tebare kevetala snage od imena Kadir, A Muqtadir Znači još više, još više. I to ćemo vam da pojasniti, pojasniti večeras u toku naših predavanja. U arapskom jeziku, u arapskom jeziku, kako ste već sada mogli shvatiti, ova imena, znači, ukazuju na Allahovu Tebare Kevetala snagu. S tim, znači, da se ta snaga, kako smo kazali, uvijek e, da ove osobine određene posjeduju stvorenja Znači stvorenje posjeduje snagu, opisano je svojstvo snage s tim da Allahova te bareke savršena osobina njegove apsolutne snage ni u kom slučaju se ne može porediti sa snagom stvorenja, niti svojstvo stvorenja se može porediti sa svojstvom Allahove te bareke te bareke vetara bilo koje bilo koje osobine. Znači u arapskom jeziku el kaduru. El kudretu i miqdar Arapi, odnosno jezičari kažu da ima značenje kuveta, kuveta snage. Imamo također u arapskom jeziku takdir, e, što ima značenje procijeniti, odrediti i to je došlo u hadisu poslanika sallallahu alihi vseleme kada je govorio za početak, za početak posta, odnosno za prekidanje posta kako je došlo u Buharinoj zbirci hadisa gdje kaže poslanik sallallahu i vseleme i za rejtu muhu fesumu kada ga vidite, to jest mlađak kada nastupi, kada nastane mjeseca Ramazana, vi odpočite sa postom, odnosno tada znači počnite da postite. Pa zatim kaže o idla reitu muhu feftiru kada ga ponovo nakon toga vidite mjesec mlađak, prestanite sa postom. I onda ona poznata mesela šta ako se ne vidi, šta ako e, bude znači na nebu oblaka, pa zaklone mjesec mađak, da li treba posti, šta treba to činiti, znači trenutku poslanik sallahu alijih veseleme ukazuje i ovo nam je dokaz, znači da ovdje kader i znači takdir imaju značenje e, imaju značenje odrediti odrediti znači broj dana pa kaže poslanik fa in gamme fakuduru lehu. A ako vam se kojim slučajem zakoni viđenje mjeseca, mlađaka kaže tada u tom trenutku ga vi odrijedite, odnosno računajte taj broj dana, odnosno u drugim rivajitima kako je došlo, potpunite sa 30, 30 dana posta, sa 30 dana posta. Znači vidimo da ima znači odrijediti e, značenje u arapskom jeziku. Također ima ono poznato već vama kad kaže se kadar, da se misli na Allahovu subhanahu wa ta'ala odredbu da je znači odredba u pitanju Allaha te bareke te bareke wa ta'ala isto tako ima značenje kad derehu poštovati, cijeniti, veličati i to ćemo naći u riječima Allaha subhanahu wa ta'ala ma Allahe haqqa kadrihi oni nisu Allaha subhanahu wa ta'ala znači ovdje ima pojašnjenje oni nisu Allaha subhanahu wa ta'ala po ovom značenju veličali onako kako treba odnosno ima značaj nisu spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga treba istinski spoznati odnosno nisu ga veličali, nisu ga cijenili istinskim cijenjenjem i vidjet ćemo što je Ibn Abbas e, radi kazao po pitanju značenja riječi Vama Allahe haqqa kadrihin jer ovaj ajet, odnosno ovakav način Allahovog te bareke vetala obraćanja se nalazi na nekoliko mjesta, na nekoliko mjesta u Kur'anu. Kao što smo rekli, znači postoji razlika između ovih imena, ono što je jedinstveno za sve njih, da ukazuju u na Allahu te bareke moć, da je on svemoćan, da je on svemoćan u svemu onome što je on subhanahu wa ta'ala odredio, stvorio, što je odredio i stvorio. I da se u svijetu postojanje ništa ne dešava bez Allahove te ve ta'ala apsolutne moći apsolutne moći. Šta god da se dešava, šta god da se radi, dešava se isključivo što je on te ve htio. A ono što je on subhanahu vetala htio, da bi se znači desilo, mora postojati moć da se sprovede. I vidjet ćemo od podova razliku između znači moći koju posjeduju stvorenja i koju posjeduje uzvišenje Allah te bareke Prije svega Allahovo ime El Qadir U Kur'anu se spominje na 12 mjesta. Znači, Al-Qadir u Kur'anu se spominje 12, na 12 mjesta. Allah Đelešanu kaže قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون I ovaj ajet nam je jako bitan. Inače, svi ajeti koje večeras budemo proučili, uvijek smo govorili da se treba obratiti pažnja kada Allah Đelšanu ukazuje na značenje ovih velikih veličanstvenih imena, odnosno kada završava određene, određene kuranske ajete, zašto završava sa određenim imenima. I uvijek smo govorili znači da je e, završetak jako bitan jer on upravo znači ukazuje na ono što je Allah Tebareke Kevetara htio kazati Znači na pouku onoga što mi trebamo da zaključimo. Ovaj kuranski ajta u prijevodu značenja znači reci Allah subhanahu wa ta'ala je kadar sve učiniti. Pa također znači on subhanahu wa ta'ala u stanju da pošalje na vas kaznu od ozgo. I kad budemo razmišljali o ovom kuranskom ajetu, u plodovima vidjet ćemo značenje toga. Zatim on te bareke letala je stanju u nastavku ajeta poslati kaznu od ozdo. Od ozdo. I također, znači treća stvar, jeste u stanju da vas podijeli u skupinu u grupe. Da osjetite, da osjetite bijes, srđbu, moć i nadmoć jedni nad drugima. Poslanik Ali Salatu salamu u hadisu koji bilježi Buharija kada je proučio ovaj kuranski ajet pa prvi dio znači da je on u stanju Allah subhanahu wa ta'ala da pošalje šta? Kaznu od ozgo. Poslanik je proučio dovu A'udhu bi veđhik Utječem se tvojim licem pa kada je proučio drugi dio ispod znači vas, također je poslanik sallallahu alejhi ve kazao utječem se tvojim licem. I nakon toga kada je došao ovaj treći dio da je on isto također u stanju Allah subhanahu wa ta'ala sizdijeli i podijeli u skupine pa da osjetite snagu jedni znači od drugi kaže poslanik sallallahu ovo je kaže Ejsar ovo je puno lakše ovo je moguće podnijeti ali kaznu Allaha subhanahu wa ta'ala kada nastupi od ozgo ili od ozdo ko je u stanju podnijeti? Niko umet ako se izdijeli ako se podijeli inšala uz Allahu te bareke ta'ala pomoć argumentima, načinom kako treba da se dokazuje, pojašnjava, poziva, lijepom riječju i praksom poslanika sallallahu alihi veseleme može doći do rezultata, do popravke. Ali kada Allah subhanahu wa ta'ala spusti svoju srđbu, kada spusti svoju kaznu, niko nije u stanju tu kaznu vratiti. Niko nije u stanju, znači, spriječiti da se to desi kada Allah te bareke ve ta'ala odnesi. Međutim, što je ovo dokaz? On je samoguć svemoćan, on je moćan, Allah te bareke da u svakom trenutku kaznu svoju spusti. Pa se gdje su srca ljudi kada čuju ovaj govor Allaha subhanahu wa ta'ala. Da li obuzme strah srca ljudi u trenutku kada prouče da je Allah subhanahu wa ta'ala taj koji u svakom trenutku, svakom djeliću sekunde može da uništi, može da kazni. Kad su nepokornosti Allaha te bareke ta'ala, da li si svjestan da on može to učiniti? Zato je jako bitno Allahova te bareke tala imena razumjeti i shvatiti značenje na što, na što ukazuju. Zatim Allah Đelšanu suri Jasin u 81. majtu kaže Evo rejsa lezi khalaqa as arda ala Zar nije onaj koji je stvorio nebesa i zemlju, subhala, sedam nebesa, sedam zemalja? Zar nije on isti u stanju stvoriti ponovo slične njima. Isto da stvori nebesa i zemlju. Čovjek kada razmisli o kosmosu, o Sioni, svemu onome što nose, o svemu onome što stoji na zemlji, ono što je u zemlji, na nebesima, Allah subhanahu wa ta'ala kako je to lahko stvorio, u stanju je, svemoćan je, stvoriti slično tome. Isto, potpuno isto. I više od toga. Zatim Allah Žešan kaže, Bela Svakako, on je u stanju to sve stvoriti. Jer, jer je on, al halak koji sve stvara i koji je sve znajući, zna kako će stvoriti. Zato je Allah Žešanu prije nego što je stvorio znao šta će stvoriti, jel tako? I večerašnje predavanje isto tako obuhvata, znači od plodova spoznaje ovih imena, Allahov kader odredbu, ali mi nećemo se znači dotaći toga, zbog čega, jer smo o tome govorili u kojem imenu. Sad se spominje u kuranskom ajetu. Halik. Tu smo pojasnili. Pojasnili smo u imenu El Alim. Također znači stvaranje i Allahu Tebare Kvetala odredbu. Kao što smo eh, pojasnili u El Musawir i El Bari. Tri imena Allah Tebare Kvetara koja su povezana u značenju. U tim imenima se spominjali, znači detaljno, detaljno Allahove Tebare Kvetara odredbe. Zatim Allahovo ime El Qadir se spominje na 45 mjesta u Kur'anu. Na 45 mjesta u Kur'anu. Prvo ime, ime Qadir na koliko mjesta? 12. Ovo znači na 45 mjesta. Allah Đelšanu kaže u suri Bekare 148 ajetu Ejnema tekunu kunuje bikum Allahu džemija Inna Allahe ala kulli kadir Gdje god da se vi nađete Allah je znači kadar se vas sakupiti i sve će vas sakupiti gdje god da se nađu stvorenja jer je Allah te bareke ve ta'ala svemoćan On sve može. Allah subhanahu ta'ala je svemoćan. I vidjet ćemo, ako budemo znači detaljno pratili e, <clears throat> izlaganje da oni koji negiraju mnoge stvari nisu svjesni i zato Allah Đelešanuhu u Kur'anu spominje وَمَا قَدَّرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ i nisu ga spoznali Allaha subhanahu wa ta'ala istinskom spoznaju jer onaj koji spozna da je Allah sve moguć puno toga će znači, odnosno sve ono što je Allah subhanahu wa ta'ala obavijestio u Kur'anu, on će da vjeruje čvrsto. I u sunetu poslanika sallallahu alihi wasallam. Ali onaj koji ne bude spoznao Allaha subhanahu wa ta'ala da je sve moguć, da sve može, njemu onda teško pada. Kako Allah subhanahu wa ta'ala se spušta na dnjaličko nebo? Ovdje znači ova mesela kod ovih imena El Qadir, El Qadir, Muqtadir Ibn Kajim to povezuje sa Allahovim Tebare Kevetala spuštanjem na dunjaličko nebo povezuje sa e, Allahovim tebare kao je tada uzdizanjem iznad iznad arša i kaže onaj ko pazite znači onaj ko nije spoznao Allaha Đelešanu da je on ala kulli in kadir da on sve može taj ne potvrđuje da Allah Đelešanu sve može kako kaže ne potvrđuje da on sve može a svi izgovaraju inna Allahe ala kulli in kadir Allah je svemoguć. Kaže, kada se spomene da se je on uzdigao iznad Arša nakon stvaranja nebesa i zemlje, oni kažu ne, nije. je takav ne potvrđuje da Allah se može. Kada Allah Đelešanu ukazuje u sudetu poslanika sallallahu alihi vseleme da se spušta jalčko nebo svake noći, oni kažu ne, nije moguće. Pa kaže, oni također potvrđuju da Allah Đelešanu sve može i kaže ostala djela Laha te bareke letala, Znači svojstva koja su vezana za Allaha te bareke djelovanje. Oni ga nisu spoznali jer ne potvrđuju, iako riječima izgovori, izgovaraju, oni znači nisu zaista spoznali Laha te bareke onako kako ga treba spoznati. I pogledajte, ovo znači Allah kuli kadir, on povezuje sa ovom meselom sa meslom. Tako da ova imena uzvišenog Allaha o kojima mi govorimo može se pričati i pričati i pričati, nadovezivati i nadovezivati o svemu. O svemu. Mi ćemo pokušati kratkim crtama ukazati na neke, na neke stvari. Zatim Allah Đelešanu kaže u suri Maide u 40. ajtu Alam ta'lam anna Allahe lehu mulku samavati val ard yu'azzibu u yasha'u wa yaghfiru firu I to samo njemu pripada, nikom drugom. Wallahu ala kulli shay'in kadir Zar ti ne znaš? Kome je Kur'an objavljen? Poslaniku alaih sallatu Zato neki kada prevode ovo Elem ta'lem Ti sigurno znaš <laughs> Poslanik sallallahu je bio ubijeđen Da je on stvorio nebesa i zemlju Ali ovo isto tako obraćanje kome? Svima onima koji žele da vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala Koji Allah Želešan koji ukazuje na stvaranje nebesa i zemlje Da je on stvoritelj svega toga da je stvoritelj svega toga i da on kažnjava koga on hoće i da on jedini oprašta kome on hoće. Znači pogledaj, to je snaga, to je moć kada možeš kazniti i kada možeš oprostiti. Razumijete, to je, ona prava moć koja pripada samo Allah. Koliko se danas mi osjećamo posebnim kada možemo, jel, spustiti neku, neki hukni propis na nekoga, da udari ga. <laughs> Nemoj ga udariti. Znaš, postoji onda glavni, jer te svi slušaju. Zamislite Allah subhanahu wa ta'ala koji kažnjava koga on hoće i koji oprašta kome on hoće. Koliki je broj stvorenja, niko ne zna osim Allah subhanahu wa ta'ala. I to je ta istinska moć i snaga koja njemu pripada i to ćemo navesti na kraju ako bude. Wallahu ala kulli shay'in qadir. A Allah je moćan. Allah sve može. Allah je moćan da uradi šta god on te bareke ta'ala poželi. Zatim Allah dželle kaže u suri Al-An'am u 17. ajetu وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُ Ako te bilo kakva nedaća od Allaha pogodi, snađe, zadesi, niko ti Habibi ne može otkloniti, osim onaj koji ti je spustio tu nedaću. A ko je taj? Allah te bareke ve ta'ala. Niko drugi. Nema čudotvara, čudotvoraca. Nema ljudi koji ti mogu znači pomoći. Danas ljudi svi traže lijek na svim pogrešnim vratima, a niko ne dolazi na, na prava vrata da potraži lijek. A to je kod Allaha te bareke, te bareke ve ta'ala. Onaj koji je spustio nedaću je jedini u stanju da je otkloni. Jedini. Allah šal nastavku kaže وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ A ako te zadesi kakva blagodat, kakav hajr od Allaha Đelešanu, pa on je sve moguć. On je sve moguć da to učini. jedno i drugo i ne da ću i hajr ne da ću kada spusti jedini otklanja i niko drugi hajr koji ti dadne on ga daje niko drugi jer je on sve moguć da te počasti i da ti to da međutim da li ima oni koji zahvaljuju koji su zahvalni tim Allahom i na izmjernim blagodatima zatim Allah Đelešanuhu ime El Muqtedir spominje na četiri mjesta u Kur'anu Znači El Muqtadir na četiri mjesta. Prije svega u suri Kef svi učite, svi znate kuranski ajet u 45. majetu gdje Allah Đelešanuhu kaže وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا I Allah ima nad svakoj stvari moć. Nad svakoj stvari moć. A bi ništa iz okvira Allahove univerzalne moći ne i može izaći. Ne može nešto izaći. Allah kada nešto odredi, nema toga ako može to izbjeći. Ko može pobjeći tome. Allahu odredbe ga stiže. Emr, Allahu te bareke Samo kaže, kum fe budi ono biva. To je ta prava istinska moć koja samo pripada Allahu subhanahu wa ta'ala. Koliko danas sahira želi da imaju, da posjeduju dio takve moći? Pa žele da imitiraju stvoritelja. Koliko je kroz istoriju bilo oni koji su tvrdili da su bogovi i slično koji su pokušavali znači da dožive i da pomisle da imaju taj dio moći, a u stvari nikada nisu imali niti može neko stvorenja posjedovati onu moć koju posjeduje uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala. U suri Al-Kamer u 44. i 45. majetu Allah što kaže Innal muttaqina fi jannati wa nahar Bogobojazni, mutakije, iskreni Allahovi te ta'ala robovi će biti gdje? U dženevskim bašćama, u dženevskim bašćama pored rijeka, pored rijeka. To će biti iskreno teke. I ovaj ajd kada je proučio ko, preselio je. U ovoj zadnji riječi kada je proučio, znači učenjem Kur'ana, ili u toku učenja Kur'ana, proučio je dva kuranska ajta, znači ajd koji ide posle ovoga i preselio je. Ko je taj od velikana umeta? Svi znate sva. Ja kad kažem, ja znam. Ibnu Taymije, rahmetullah A onaj koji prenosi to je Ibnu Kajim, rahimahullah. Znači da su ovo zadnje riječi prilikom učenja Kur'ana kada je došao do ovih kuranskih ajeta preselio. Pogledajte završetka. Kerameti za one koji su znači uz njega pri njemu vidjeli na koji način je završio. Lijep završetak, znak lijepog završetka. Da će mu tekije biti gdje? U džereskim bašama pored rijeka. I Allah kaže nakon toga ti maq'adi inda muqtadir Na mjestima posebnim gdje će biti i sa kojim mjestima će oni biti zadovoljni kod moćnog i istinskog vladara kod moćnog i istinskog vladara i kad je to proučio preselio je ovdje nema dokaz da Allah Đelešanu se opisuje sa imenom Muqtadir što je jedno od njegovih lijepi, lijepih imena. Tako da, kako smo kazali, ovo uzvišeno, veličanstveno ime Allah subhanahu wa ta'ala se na četiri mjesta u Kur'anu. Šta su učenjaci kazali kako značenje imaju ova imena kada se odnose na Allah subhanahu wa ta'ala? Prije svega Zdadžađ rahmetullah ali je kazao za ime El Qadir, znači ovi par definicija se odnosi na ime El Qadir. Allah subhanahu wa ta'ala je kadr, Allah subhanahu wa ta'ala je kadar učiniti sve što poželi. U tome ga niko ne može spriječiti, niti se može izbjeći ono što on poželi učiniti. To je akidah koju nas uči, koju nas uči i Allah i poslanik sallallahu njih wasallam. Allah kada nešto odredi, ne možeš pobjeći od toga. Moraš biti zadovoljan s tim. Ne možeš umaći tome kad te je pogodilo, aj eh, da sam to i to radio, ne me to snašlo. Nema Habibi, Allahova odredba sustiže. Allahova odredba se spušta. I ne možeš je ti odstraniti, osim ako ti Allah dželevala nije propisao da ćeš nekim sebebima odstraniti tu odredbu Allaha subhanahu wa ta'ala kao što je kao što je dova kao što je dova za koju je poslanik sallahu ve rekao da se uzdiže ka Allahu, a kader se spušta od ozgo, pa ga presretne i ne dozvoljava da se spusti na roba. I tako ostaju u sukobu do jamenskog dana. Međutim, i ovo je Allah Đelešanu odredio. Odredio gdje? U onoj glavnoj knjizi, Levhi Mahfuzu. A ovo što se dešava od promjene tog kadara je onaj kadar koji ti je propisan kada ti je došao melek u utrobi majke, udahnuo dušu, propisao ćeš biti sretan i nesretan. E taj kadar se mijenja. Ali onaj kader u Levi pudu se ne mijenja. Nikada. Ono što je tamo zapisano, dignuta su pera. Oslušilo se. Sve što je zapisano ostaje. Ali kadar ovaj drugi, ili noći Lejletul Kadar za svaku godinu što se znači određuje, to se može mijenjati dovoljno, Tako da se to jako, znači, bitno stvar da se mogu razumjeti i shvatiti. Zatim kaže El Bejheki, Rahmetullah Ali, El Qadir, onaj koji posjeduje savršenu, potpunu snagu. A svojstvo snage je jedna od njegovih ličnih osobina, njegovog veličanstvenog zata. Mi smo kazali da Allah subhanahu ta'ala se opisuje savršenim osobinama, da se te osobine dijele na osobine koje su koje su lične Allahove te bareke osobine uvijek su znači aktivne poput njegove moći imamo osobine znači njegovih radnji, njegovih dijela koje su vezane za njegovu volju kada hoće to čini a kada ne to Allah te bareke znači ne čini zatim Ibn Đarir rahmetullah ali kada je govorio za kuranski ajet iz sure Bekare 20. ajet وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ i ovo je prijetnja svima nama, dragi brati i cijena sestro, inna Allahe ala kulli shay'in qadir. Prijetnju koju je Allah Đelešanu iskazao munaficima. Ali je prijetnja, znači, u smislu da su uvijek svjestan ahi. da je Allah Đelešanu kadar šta učiniti? Da ti oduzme i vid i sluh. I vid i sluh kojim te je počastio. Pa pazi u šta ga trošiš. I ovo je prijetnja, kako kaže Ibn mu napicima gdje Allah Đelešanu im ukazuje, opisuje se da je on svemoćan, da bi ih zastrašio, da se vrate, da pouku prime, da je sve moguć, ako nastave da se ponašaju tako da je u svakom trenutku, u svakom znači djeliću sekunde u stanju da im oduzme ono najmilije. Najmilije Habibi, tvoj vid, tvoj sluh. Ko si bez vida i sluha? Ko si bez vida i sluha? Tako da Allah Đelešanu se ovdje isto tako opisuje, znači da je on El Kadir i da može oduzeti sluh i vida je svemoćan kako im želi pojašnjava. Zatim Rukesi Rahmetullah Ali kaže, moćan je da odgovori kaznom svakom onome koji griješi i isto tako je moćan da oprosti svakome onome ko, ko griješi. Allah Đelešanu, to njemu pripada pravo, hoće li oprosti, hoće li kazniti. I zato je Akida Ahli Suneta čvrsto vjeruje da odnosno sjednice Ahli Suneta vjeruju da ljudi koji rade velike grijehe, ako na ranjima, a nisu se pokajali Allah subhanahu wa ta'ala za života, jer je obaveza se kaješ za veliki grije, pa preseliš na tome, na primjer samoubistvo, zinaluk, ubistvo i slično tome, da je on na sudnjem danu ispod Allahove te bareke volje. Čak i tada postoji mogućnost bez njegovog, eh, bez njegovog E, pokajanja i tebe na dunjaku da će mu Allah te barek oprosti. oprostiti. Ali ostaje i dalje na velika prijetnja džehennemom koji Allah šano prijeti onome ko ubije na primjer vjernika namjerno. Ko ubije vjernika namjerno. Da će mu biti džehennem vječno boravište. I ta prijetnja ostaje. Međutim, Allah Đelešana svoje neizmjerne milosti može nekome oprostiti. Ne znači opet će svima oprostiti. Nekima će oprostiti i to kome on subhanahu wa ta'ala hoće. I to se veže ponovo za njegovu tebare kvetala, tebare kvetala volju. El Qadir, za njega je, znači za ovo ime Hulemi kaže, onaj koji posjeduje potpunu snagu, čiju moć nikada ne obuzima nemoć. Nikada, ni u kom trenutku. Allah je znači savršen u svojim osobinama. I on je svemoćan, a nemoć je osobina koja je od i osobina i koja je odnosno koja dolikuje kome? Stvorenjima. Jer su oni sami po sebi, sami po sebi nemoćni. Sadi, rahmetullah Ali je kazao, El Kadir i on pogledat njegove definicije, koji posjedi apsolutnu snagu i moć. Pa kaže svojom snagom stvorio je sve stvoreno. Svojom snagom je odrijedio, oblikovao i propisao sve. Zatim kaže snagom daje život i smrt. Snagom će proživjeti stvorenja na sunjem danu. Znate koja moć, koja moć e, treba da se prožive sva stvorenja. Allah subhanahu wa ta'ala el kadir u stanju je to učiniti, to će učiniti gospodar Tebareke, Tebareke wa ta'ala. Zatim kaže, gdje će dobročinitelja nagraditi, a grešnika kazniti. Na tom velikom danu, i on je taj kada nešto hoće samo kaže budi i ono bude. I svojom savršenom snagom, pogledajte nešto ukazuje, svojom savršenom snagom okreće srca svojih stvorenja svojim prstima. Jer su sva srca stvorenja gdje? Ja mu kalibel kulu, Između prstiju milostivog. Između prstiju milostivog. Okreće ih kako hoće. Subhana. Kad čovjek samo malo promisli i razmisli, a mi ne razmišljamo znači, puno puta, pa nas prođu te fajde velike, da razmisliš o tome, onda to ukazuje na moć gospodara te bareke, te bareke. da sva srca stvorenja su između prsti i milostivo. Okreće i kako on te bareke vetala hoće. Od njih uputi koga on hoće, a skrene sa pravoga puta koga on hoće. I zato poslanik sallallahu alijih veselem je učio često dovu. O ti koji okričuje srca, okreni moje srce u pokornosti tebi. Ili učvrsti moje srce u pokornosti ili na pokornosti tebi uzvišenom stvoritelju. I ovo je kazao u svom tefsiru. Zatim Hulemi za ime Moktedir kaže da ima značenje onaj koji ukazuje na svoju savršenu snagu i moć svojim djelima Znači sve što vidiš od stvorenog Habibi, što je Allah subhanahu wa ta'ala stvorio, to je pokazatelj, odnosno treba da ti bude pouka i pokazatelj na savršenu Allahu te bareke wa ta'ala snagu, snagu i moć koju on subhanahu wa ta'ala posjeduje. Pa kaže, poput svega onoga što se dešavalo u prošlosti. Što se dešavalo u prošlosti, Habibi? Koliko su mnogi snažniji od nas bili i živjeli koji nisu htjeli da se pokori Allahu subhanahu wa ta'ala pa i on subhanahu wa ta'ala svojom savršenim svojom savršenom snagom i moći uništio ih sve i niko od njih nije ostao ni traga znači nije ostalo iza njih i to se ukazuje na prošlost na sve ono što je nekada bilo nestalo je jer je Allah te barek ta'ala tako htio tako je on subhanahu wa ta'ala htio i kaže pored toga što on može stvoriti mnogo toga a nije stvoreno Znači, mnogo toga on još može stvoriti, ali mi ne primjećujemo. Ukazuje na njegovu savršenu moć. Savršenstvo te moći. Da on hoće, stvorio bi, znači, još, još mnogo više od onoga što mi, znači, primjećujemo i vidimo. I kaže, shodno svemu tome, on jedino zaslužuje da bude nazvano i veličanstvenim imenom, Muhtadir. Niko, znači, pored njega ne zaslužuje da bude opisan takvim, takvim savršenim imenima Pogledajte znači kako Allah subhanahu wa ta'ala se opisao tim lijepim imenima i kazali smo da su Allahova imena kulluha husna. Sva Allahova su imena lijepa. Podostigla su vrhunac poti, Vrhunac poti I to su imena koja Allah subhanahu wa ta'ala izabrao i tim imenima se on subhanahu wa ta'ala opisao. Šta su plodovi spoznaju i veličanstveni Allahovi Tebarek wa imena? Prije svega, draga braćo, znači, spoznanja prva koja treba da bude kao plod, a to je da Allah subhanahu wa ta'ala moguć, da je on moćan, da je on uzvišen u svojoj moći, da može učiniti šta god on subhanahu wa ta'ala poželi. I ono što on poželi, to on te bareke, te bareke ve ta'ala radi. Zatim, svojom moći je počinio sva stvorenja. Niko ne izlazi, vi bi iz okvira Allahove te bareke wa ta'ala moći. Svi su u pokorni. Svi se pokoravaju. Znači imamo znači, u onim kosmičkim odredbama, imamo u šarijaskim odredbama. U šarijaskim odredbama Allah Đelevala je podario volju. Hoćeš, nećeš biti pokoran. Ali nakon toga ćeš biti ili nagrađen ili kažen zbog svoje pokornosti ili nepokornosti. Ali na Bibi niko te ne pita da li možeš 15 dana da ne spavaš. Mora se pokoriti. Mora se pokoriti tome. To su Allahove te barek odredbe, njegovi zakoni koji sva stvorenja obuhvataju. Allah kada ti propiše bolest, ima li neko da je može otkloniti od tebe? Ne postoji. Allah žele Allah kada ti ne će neku propiše, saobraćajni udes, jel mogu neko uspriječiti to? Niko. To su ovakve odredbe koje niko ne može znači spriječiti, niti ostraniti, niti se sačuvati da se ne desi. Međutim, danas mnogo kraljeva, mnogo vladara pomiša da ima prividnu ovu vlast i moć pa upravlja svojim podanicima kako on hoće, jel? Danas kralje i pomišljaju da su oni uzubila određeni broj njih, pomišlja da ima, znači, sposobnosti kakve samo doliku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Da može da manipuliše, da upravlja sistemom, da se svi ljudi plaše njih. Pa čak do te mjere da pojedini muslimani znači pojedini muslimani, ne gledajući šta vjera traži od njih, osjećaju strah od takvih ljudi. Znači, toliko su veliki u srcima pojedinaca, da se svi plaše. A šta je rezultat toga kad se plašiš vladara, Habibi? Da radiš ono što on hoće. Da slušaš ono što on hoće da, da, da čuje. Odnosno, ono što on kaže, ti slušaš i radiš ono što on, te, što on traži od tebe da radiš. I to su pojedini vladari bili dostigli. Ali Allah Đelešanu kako daje vlast, kome hoće oduzima vlast, kome hoće. I to se dešava i vidimo, znači mi smo svjedoci danas i kroz historiju. Međutim, šta je pojenta u spoznaju Allahu imena Kadir, Kadir, Moktedir, spoznaja Habibi od svega toga, da ne budeš od njih, da se ne plašiš osoba, da se ne plašiš stvorenja, ma o kakvima se radilo. Ma o kakvima se radilo. Jer strah jedini koji je znači zaslužan da ga se plašiš ovom vrstom straha je uzvišeni Allah dželevala koji je tebe stvorio i sva druga stvorenja. I zato vjernik ne smije se taj strah. Ne smije biti u tom stanju poput drugih ljudi da se plaši znači stvorenja, oni koji su na vlasti, koji prijete, znači ili hak, ovo se misli na Bigaj hak. Nekad vladar pravedno sudi, a ti pogriješio pa se prsiš ko si ti, šta si ti. Ne, a bibi, tada moraš da oboriš glavu i da slušaš šta će ti kazati, kakva je presuda u pitanju. Kradljivcu i kradljivci ruke osjecite. I to je zakon. Razumijete? Tada ne možeš što ti misliš, ko si, šta si. To su Allahove odredbe iz Allahovi zakon, si i prekršio. Bludnika i bludnicu izbičujte ili kamenujte ako su bili udati ili oženjeni. Razumijete? I propisi takvi. I nema milosti prema njima. Ne smijete obuzeti, znači, to kada gledaš, kada se neko kamene, kada se neko ubija zbog onoga što je učinio Habibi, ne smiješ u srcu osjeti sažaljenje prema njima. Iako ti je bio možda najdraži, najdraži od tvoji najbliži, ali tu ako radi Allahov zakon mora biti zadovoljan. Da imaš potpunost i predanost i prepuštenost Allahovim te barek ili tala odredbama. To su iskreni pravi vjernici. Ne ovo hoće, ovo neće, ovo mi se sviđa, ovo mi se ne sviđa. Ali ovdje kada kažemo, znači danas koji su prekršili Allahove odredbe, u većini su oni koji sputavaju stvorenja da žive onako kako Allah te bareke traži od njih da žive. Učinili su i robovima svojim umjesto da budu robovi Allaha te bareke te I odnosno znači takvi strahuju i boje se njih. Ali je pouka u istoriji i kroz istoriju ko čita i gleda posebno Kur'an koji ukazuje da i oni koji su bili prije takvi prije takvi da su okončali onako kako Allah htio. Jer ovi koji rade to i misle da mogu raditi što hoće od stvorenja, ne mogu dokle hoće, osim do roka koji im je Allah subhanahu wa ta'ala podario. I Allah Đelešanu ukazuje u suri Fatir u 44. ajetu pa kaže أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة Zar oni ne žele da malo putuju po svijetu da vide kako su okončali, kako su završili oni prije njih. Ovo putovanje po svijetu kada Allah traži od robova, isključivo se misli na one koji su slabog imana, nevijenici u Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovo nije nama dokaz, Allah kaže Besiru fil putujte po zemlji, pa kaže sijaha, turizam nam je tako super stvar, idemo putovati da gledamo Allahove blagodat Allah Đelešano ovdje isključivo u kažu, obraća se nevjernicima, koji ne vjeruju Allaha, koji misle da su ovdje vječno, hajde malo prošetaj svijetom, pogledaj ta mjesta kada su neki prijašnji narodi živjeli, boravili, šta je od tih mjesta ostalo. Uzmi pouku. Uzmi pouku. Kakva je strašna kazna na tim mjestima zadesila? Pa pokušaj da se vratiš i osvijestiš, znači da budeš pravi vjernik u Allaha subhanahu wa ta'ala. Zatim kaže Allah Đelšan, وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ كُوَ Ti prijašnji narodi su daleko snažniji, jači i moćniji bili od njih. Od njih. Vidite, pogledajte, znači imali su daleko veću snagu i moć, ali je Allah subhanahu wa ta'ala sve njih uništio. Jer Allah Đelšanu kaže وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ Allaha ništa ne može spriječiti da izvrši ono što je on te bareke vetala odredio odrijedio niti na nebesima niti na zemlji. Znači gdje god Allah subhanahu wa ta'ala spusti naredbu i emr koji je propisao za nebesa i zemlju nema toga koji može da spriječi i ostrani Allahu te bareke ve univerzalnu odredbu. Zatim kaže innahu kane alimen kadira. A Allah je sveznajući i svemoćni. Sveznajući i svemoćni. Ti prijašnji koji su bili tako žestoki, snažni i jaki, jači od ovih danas, sve ih je Allah uništio. Sve ih je uništio. Niko od njih nije ostao. I to treba biti pouka za one koji danas žive, koji su oslanjeni na onoga koji je al Kadir. Pogledajte, samoćno. Zato Habibi, za može biti stanje vjernika i nevjernika isto? Ne može biti. Na koga se oni oslanjaju? U koga se pouzdaju? a u koga se ti pouzdaješ, na koga se oslanjaš. Danas, hvala Allah, je dao tako velik i očit primjer za svakog onoga koji je malo bio, znači, imao neki vid, znači, ne smijemo imati nikakvog vida sumnje, ali uz ovo, znači, neki dio imana, vjerovanja. Allah Đelešanu, znači, u par dana, u par dana mijenja kompletnu situaciju u islamskom svijetu, pogledajte, u par dana. A prije toga da si dumo i razmišljao, da li može doći do tih promjena, u određenim državama. Ja bi nikad ne pomislio, rekao bi, nemoguće, Bože, da, to će trebati vijekovi, isto da može Mehdi danas se pojavi. Kažu nemoguće. Moguće ako ga Allah pošalje, ako je odredio za danas. Jer je Allah sve moguć. Povezujete znači sad Ibnu Kajimovu riječ, odnosno riječi za Allaho ime Kadir. Znači nema sumnja i moraš što vjeriš da je Allah sve moguć. I mijenja situaciju kako on hoće. Daje vlast kome hoće, uzima vlast od koga hoće je koga hoće, je koga hoće, u njegovoj ruci je svaki hajr, u njegova je odredba konačna i niko se tome ne može suprotstaviti. I na takvog gospodara se ti oslanjaš. A kad se oslaniš na takvog gospodara, Habibi, ti si sretan, ti si sretan, ti si poseban, niko ti sličan nema. Ako si istinski pravi vijenik. Ali ako imaš nedomice, sumnje, nikad tu slas niješ osjetiti. Nikad tu slas niješ osjetiti. Tebi je vjera nosi, ahi, izzet, ponosu, vjeri Allaha te bareke vetala ti si poseban jer znaš da će biti posebni kod Allaha na posebnim mjestima posebni će biti kod Allaha na posebnim mjestima počašćeni od Allaha te bareke a svi drugi mimo vjernika Habibi ne mogu se nadati ničemu niti imaju kakve koristi ovaj prolazni svijet im je dat jer Allah Đelešanu daje i vjerniku i nevjerniku od njega i vjerniku i nevjerniku od njega ali uputu ima ni hajr onoga svijeta Allah ne daje osim onoga koga on subhanahu wa ta'ala voli. Tako svaki upućen insan dok je na pravom putu dok se drži Allahovi propisa, neka zna da je voljen od Allaha te jer mu je podario nešto što je najveći dar, nešto što je najljepše, nešto što je najvrijednije. Bez toga ahi nema života, nema sreće, nema zadovoljstva, nema ljepote. Koliko da ti priča, koga da ti ukazuje, koga god da slušaš, koji uživa u blagostanjima, ljepote Dunjaluka, on nema smiraja, on nema istinske sreće i nikada neće biti sretan, osim sa istinskom spoznajom Allaha subhanahu wa ta'ala. I danas imamo vjernika koji su nesretni. A to se vraća na te pojedinca Habibi. Što je nesretan? Da li je ispunio i ostvario taj pravi iman u svom srcu? E to kada se ostvari pravi istinski iman Habibi, ne da šta ima, šta nemaš. Ne žudi za nečim što vidiš da je daleko. Ali čvrsto vjeruješ da ti Allah Đelšan može dati u trenu. Da ti može Allah otvoriti. Zato što on fetah otvara riznice, ispušta riznice odakle se ne nadaš. Jer je on razak koji brine se o tebi i svim drugim stvorenjima. Kako je dao drugima, dao i tebi. Ali upamti, nemoj nikada zaboraviti da je on rezak, kako učenjaci kažu, da daje hranu koja je u materijala, vidimo, ječam ili slične stvari, namirnice koje su nam potrebne. Ali ona duševna hrana je isto tako od onoga koji je rezak, koji ti hrani srce, koji ti brine o tvojoj duši, i to je daleko veća opskrba i dragocjenija je bolja i vrednija od one što vidiš da ima tamo je laktovku para ima poluge zlata, ima ovo, ima ono, neće ništa imati jer jedna cigla u kući dženevskoj ili od koja je znači kuća sastavljena od cigli, jedna od tih cigli bibi od zlata, a druga od srebra. Zamislite te cigle od zlata kada bi je spustio na Dunjaluk, koju bi vrijednost imala? procenjuju vrijednost. To će biti ženetlijama, ženetlijama, Jedan ženet od zlata, kaže poslanik sa i sve što je u njemu od posluđa će biti zlato. Jedan dženet od srebra i sve što je u njemu bit će srebro. Dženetlijama, nikome drugom. Za taj dan se trudiš, za taj dan živiš i podnosiš sve poteškoće, sve nedaće, sve belaje, sve uvrede radi Allaha subhanahu wa ta'ala. I Allah subhanahu wa ta'ala podnosi uvrede i jezijete. Oni koji ga vrijeđaju svakodnevno, koji glave okreću njegovog šarijata, njegove vjere, koji mu pripisuju i djecu, i mušku, i žensku, koji ga psuju, koji ga vrijeđaju, ali Allah subhanahu wa ta'ala ponovo ih hrani, ponovo im daje lijeka i svega toga. Pa šta onda s tobom, Habibi, da osaburaš za te velike nagrade koje ćeš dobiti od Allaha te bareke ta'ala. Zatim Allah Đelšanu kaže, kako smo kazali, kul kadiru, da je on svemoćan da vam pošalje kaznu od ozgo i kaznu od i da vas podijeli u skupine pa da osjetite nakon toga snagu jedni drugi. Jer je samoćan. Ovaj ajet, draga braću učenjaci, kažu čovjek treba da ga uči, da ga ponavlja, da ponavlja, da uči, da ponavlja, da uči sa razmišljanjem. Sa razmišljanjem. Jer onaj koji razmisli i promisli o kuranskom ajetu Habibi i nema sumnje da će skontati da stoji ispred svemoćnog, uzvišenog, moćnog Allaha te bareke ve ta'ala koji u svakom trenutku te može kazniti. U svakom trenutku. A posebno kada radiš nepokornost Allah. A treba biti straha, bibi. Šta ako te usmrti, a ti u nepokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Kuda? Šta očekivati kod Allaha subhanahu wa ta'ala? I zato čovjek kada spozna veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala, njegovu savršenu moć, strahuje, odnosno automatski se upućuje u onim smjerovima koji vode ka pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Upošava se dijelima sa kojima je on subhanahu wa ta'ala zadovoljan. Očekuje zadovoljstvo Allaha subhanahu wa ta'ala i sretan je što obožava tog svemoćnog Allaha subhanahu wa ta'ala koji ga je stvorio i koji mu je podario, koji mu je sve počinio na Dunjaluku. I ne samo Dunjalu koji je prolazna kuća, i opis poslanika da je to zatvor za vjernika, nego očekuje ga vječna kuća u kojoj će imati blagostanje i užitke za koje oči nisu vidjele, uši nisu čule i mašta nikada nije mogla dokućiti. Šta god da zamisliš, šta god da pomisliš, a Bibi u dženetu je ljepše i bolje i draže za srca nego što si ti pomislio. Zato današnje teškoće, belaji i nedaće po pitanju fitne, fitne žena, fitne para, fitne auta, fitne ovoga, fitne onoga, Habibi, sjeti se ženeta, da sve što vidiš od ljepote dunjalučke, da je u ženetu ljepše, da je u ženetu ljepše, da je u ženetu pravo, vječno naslađivanje i naslada, a neće se dati svakome. Farikum fil dženne. Grupa će biti za dženneta odabrana, a grupa će biti za vječne vatre. Pa se čovjek plaši da li je od sretni ili nesretni ali na koji imaju znakovi da li se osretni ili nesretni. Ako budeš od onih koji vole Allaha i poslanika i slijedi ono sa čime je došao poslanik Ali Svatu Veselam, nadamo se za teba i ti se nadaš da si osretni, koji će sretno i lijepo okončati i koji će uživati, ali ako si Habibi daleko od upute, daleko od staze poslanika alaih sallatu wasalam, kako se možeš zavaravati i kako da se mi zavaravamo da kažemo dobar je mašala preselio ide mu klanjati dženazu. Kad ga pitaš, ili kad malo se raspitaš u poroci da li ikad došao u džami dobavi obavi do Allahu subhanahu wa ta'ala, kaže nikada. A ti odeš tamo Allahu makfir Bože, oprosti mu, smiluj mu se, griješio je. Kakav je on bio griješnik i silnik da nije mogao spustiti čelo veličanstvenom uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala koji ga je stvorio i skladan mu oblik dao, kome je podario sve što hoće. Sve, sve što traže i traže od Allaha Allah Đelešanu daje svim stvorenjima i onda si nezahvalan i nepokoran Allahu te bareke vetala rob i očekuješ da te nagradi sa nečim najvećim ženetom, dženevskim nasladama, dženevskim užicima, ljepoticama dženevskim habibi. Njen osmijeh u ženetu je kao sunce kada izlazi sa istoka i zalazi na zapad. Kako obasja dunjalu kahi, kako će obasjati znači svoje muževe, svoje voljene kada ih ugledaju i kada bude susjed s njima. Razumijete? I znam se takvu ljepotu da ne silniku koji neće na sreću da mu padne. I koji govori kompletan svoj život. Ima vremena, ima vremena, kada ostarim, kada ostarim, a smrti danas i sutra sa svih strana vreba Jer pogledajte ovaj kuranski aj on je u stanju da vas usmrti i od ozgo i od ozdo. kazu da vas pusti i od ozgo i od ozdo. Danas koliko dana puta se dešavaju, znači, propadanja u zemlju zemljotresi. Vidimo znači što Allah subhanahu wa ta'ala čini. Sad te ima, sad te nema. Sad te ima, sad te nema. Na čemu si bio Habibi? Ko si šta si? Pogledaj u kosmos, u Asijonu, u sve što Allah Đelešanu stvorio, pa pogledaj i vrat i zamisli ili zapitaj ko si ti? Jesi li od pokorni ili nepokorni Allahu subhanahu wa ta'ala? Kad ovo sve što se dešava, sve što vidi Mahi njegovim emrom, u njegovo je pokornost osim ljudi, osim ljudi i džina, osim ljudi i džina. Oni su odbili pokornost Allahu Đelešanu. I životinje Allaha Đelešanu veličaju, i slave, i cijene ga, i saznali su, i spoznali su ga. A ljudi koji su ti obdareni, najvećim blagodatima poput razuma, su slijepi, i ne vide i ne žele i glavu, glavu okreću od onoga koji im je to sve da budu zahvalni. Zatim od ove veličanstvene spoznaje navedenih imena jeste, draga braću, da Allah subhanahu wa ta'ala uništava zulumčare. Da je moćan da ih uništi. Uništava svakog oholnika, svakog inađiju, svakog onoga koji glavu okrene. I to nam je kroz istoriju dokazano mnogo puta. Također nam je danas isto tako dokazano da Allah subhanahu wa ta'ala u svakom trenutku u stanju da uništi takve koji su glave okrenuli, koji nade Allah subhanahu wa ta'ala. Ali isto tako Allah u njegove lijepi imena je Harim, da nekima od njima podari duh život, da im podari znači da oni se iživljavaju, da još više griješe kako smo pojasnili da bi bila žešća i veća kazna na onome svijetu zbog tih njihovih postupaka. Da ne bi slučajno se vijenik zapitao kako Allah Đelešanu dozvoljava ovim nasilnicima da žive, kako ubijaju muslimane, kako protjeruju muslimane, kako znači nema pravde kod njih? Allah Đelšanu nije to tek tako uradio. Allah Đelšanu je hakim, mudri, koji je svoje mudrosti sve odredio i to sve njegovim emrom ide. A on je svemoćan i moćan da uništi u svakom trenutku koga hoće. A koga opet neće, on ga ostavlja do dana određenog. Allah Đelšanu znači prije nego što uništi, ne uništava, a da nije poslao znači nekoga ko će ukazati na pravi put. Prije nego što uspostavi argumente prije nego što ukaže na obožavanje Allaha te bareke, te bareke vetala kako došlo u suri Al-Isra u 15. ajetu وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَسَ رَسُولًا I mi nikada niko, nijedan narod nismo uništili, a da prije toga im nismo poslanika poslali. Zato Habibi, velika je prijetnja za svaki narod, svako mjesto da se pojave iskreni Allahovi robovi. Iskreni i robovi pozivaju ka Allahu subhanahu wa ta'ala, dobročinstvu i obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. A nakon toga taj narod glavu okreni, ostane slijep i glup pored jasnijih dokaza. Za takve se bojati da Allah dželle ne spusti kaznu. I mi nismo pošteđeni toga, niko nam ne garantije za to. Možda jesmo, možda nismo, Allah Đelšanu zna, ali pogledajte u svijetu što se dešava. Među njima je bilo dobrih ljudi, ali Allah Đelšanu uništi i dobre i loše. I dobre i loše s tim da će dobri na sudnjem danu proživjen biti po svojim nijetima, šta ga je zadesilo, zbog čega je bio među njima, bio čovjek, možda trgovac, došao po robu, bio daja, bio šef, radio da preživi kao vjernik, a uništen sa onim lošijim, loši idu u vatru, on će biti sačuvan i vraćen ka Allahu te bareke ta'ala, ali nije mogao izbjeći Allahu odredbu koja se je spustila u tom trenutku na to mjesto koje je izazvalo Allahu te bareke sržbu. I zato vjernik gleda kuda ide, kud se kriječe, na kakvim mjestima boravi, da ne bi Allah ala spustio svoju kaznu na takvo mjesto na kom se on, znači vrijeđa, njegov poslanik, vjernici i njegova vjera, znači, koja je došla od Allaha te bareke Zatim kaže Allah Đelešanu u suri Kamer u 40. i 41. majetu وَلَقَدْ جَاءَ فِرْعَوْنَ nuzur Pogledajte, kaže zaista je porodci faraona su došli jasni dokazi. Došli su im, iskazani su. Kako su im došli jasni dokazi? U pesri kažu Musa a.s. i Harun. I čak ne samo su došli kao poslanici koji su im ukazali na Allaha, došli sa radosnim vijestima i sa prijetnjama, nego su s druge strane došli i pojasili s muđizama, s muđizama, sa čudima od Allaha Đelešanu i to mnogo čuda, Musa nije došao s jednim čudom, nego sa mnogo čuda i ništa to nije urodilo plodom kod faraona, njegove porodice nego su ostali, znači njegovim sedbenicima, ostali su na kufru i nevjerstvu. Pa Allah Đelešanu kaže bi ajatina kulliha fa ahaznahum I sve naše ajete sa kojima su im došli Musa i Harun su odbili, negirali i poricali. Sve ajete sa kojima su došli. Pa ih je Allah dželevala uništio u tijeliću, znači jednom, kako to može samo snažni i moćni. Pogledajte opisa. Kako može aziz i kako to može samo snažni i moćni da uništi. Niko ne može reći kako Allah Đelšanu uništava. I znate kako su završili. I znate znači kako su završili. I ovo je prijetnja svakome onome ko se oscili, uzoholi, glavu okrene. Da kad mu dođe opominjač od Allaha Đelešanu, opominjač, ne treba doći poslanik, ne više poslanika nakon poslanika Muhameda. Ali imaju ljudi muslimani Vjernici u Allaha Đelešanu, svaki od njih je daja, svaki od njih je nosilac ove velike, znači vjere Allaha Subhanahu Wa Ta'ala, kada dođu i ukažu na pravi put, na put, znači koji blagostanja, sreće i uspjeha, pa se glava okrene, za njega se bojati da ne bude uništen poput, znači ovih sileđija, oholnika koji su glavu okretali prije, prije njih, s tim da su ovi prolazili još veću granicu. Oni su primjer za one koji prolaze sve vrste granica Faraon ne samo da je griješio, on je, draga braćo, znači više od toga, on je tvrdio da je Bog uzubila. Znači, poput, poput taguta koji negira Allah dželevala, negira Allahu subhanahu wa ta'ala šarijat i sve to i okrije glavu svega toga i ljude prisili na to. Takav je znači u propisu poput faraona. Poput faraona znači da Allah dželevala ga može uništiti u svakom djeliću sekunde. Jer su oni isti. Isti su znači. Glavu okreću potpunosti. Negira Allah subhanahu wa ta'ala, negira poslanika, gira vjeru, ne želi. Ljudi ga opominju, ljudi mu ukazuju o ništa. Kao da nečije, kao da nečije. Zato se sve takve bojati, bojati znači Allah te bareke u ta'ala kazne. Ali iskreni vjernici, naredni znači plod, iskreni vjernici, draga braćo, oni ne strahuju, niti strah doživljavaju stvorenja. Strah koji doživljavaju je strah isključivo od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne boje se propasti na dunjaluku. Bilo kakva propast se desi, i rekli su, proživjen ćeš biti po svom nijetu. Ali je bitno, ahi, šta je u tvojom srcu, šta je u tvojim dijelima, šta su tvoje misli, šta ti želiš, ahi. To je jako bitno. Za pravi iskrene vjernike nema, pa čak i kada se nekada pokolebaju. Allah Đelešanu je obećao da će iskrene vjernike pomoći jer su iskreni vjernici Allahova vojska iskreni vjernici su od Allahove subhanahu wa vojske ali iskreni vjernici, ne svaki vjerni nego iskreni pravi mu'mini su od Allahove tebare kevetala vojske Allah žele u Kur'anu obećava da će svoju vojsku pomoći da će svoju vojsku pomoći Allah vam kaže u suri Safat 171. do 173. ajeta وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا لِمُرْسَلِينَ Allah Đelšan kaže i već je prethodila riječ naša onima koji su bili, znači, prije od robova naši koji su bili poslani. Innahum lahumul mansurun. Da će oni od Allaha subhanahu wa ta'ala biti potpomognuti. Bit će spašeni. Pomoć je od Allaha Đelšanu zagarantovana za takve. Ko su oni, kaže Allah inna džundana lahumul I da će naši vojnici, naša vojska biti ta koja pobjeđuje. Allahova vojska, Allahovi vjernici u Allaha subhanahu wa ta'ala su dio te vojske. I Allah Žešana obećava da će takve pomoći i zagarantovao im uspjeh. I zato iskreni vjernik koji zaista pravi mu'min ne boji se nikoga, ne strahuje od bilo koga, već strahuje samo da Allaha subhanahu wa ta'ala, živi za Allaha, radi za Allaha i takav će biti potpomognut od strane, od strane Allaha, makar drugima izgledalo da nije bio pomognut ili potpomognut od Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Musaovi drugovi, kada je faraon zaganjao sa svojom vojskom i zulumčarima, su kazali riječi u kojima se osjetila ili u kojima se osjetio veliki strah da je ušao njihova srca. Ali nakon toga izgovara Musa par riječi gdje im vraća samopouzdanje, gdje ulijeva sigurnost da će zaista Allahova pomoć biti tu, da će Allah Đelevara spasti. Allah subhanahu wa ta'ala opisuje, znači to su značajni trenuci o kojima mi treba da razmišljamo. Mi smo svakodnevno, znači, manje više u nekom strahu, jel? Šta će biti? Ne znaš. Pogledajte zadnji rat šta se dešava na ovim prostorima. Ali ako budemo nakvi, kad Allah Žešan traži da budemo, nema straha za vjernika Habibi. I nema potrebe da se bježi odavde, nema potrebe da se ide odavde. Kome ostavljaš ovu zemlju za koju su ljudi, naši djedovi, pradidovi krvarili? Da im daš tek tako, ovdje trebaš biti na ovim prostorima, ostati na ovim prostorima, u rad na ovim prostorima i vjerovati u Allaho te je tala obećanje koje je dao i koje je dato vjernicima. Oni kad su to osjetili, Musa alaih Znači, govori Allah Žešano opisuje u suri Šuara u 61. i 62. ajetu فَلَمَّا تَرَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ Kada su ugledali skupine, znači oni su ugledali, drugovi Musa su kazali u tom trenutku, gotovo, bit ćemo sustignuti, stići će nas, gotovi smo, nema šanse, znači da možemo pobjeći. Musa alaih sallatu wasalam, Allahov poslanik, jekin, pun, puno srce je kinao Allaha te i vetala njegovu pomoć kaže Kale kella nikada, ni u kom slučaju neće se to desiti. I onda opisuje stanje koje treba biti našim srcima. ma i rabbi se Zaista je uz mene moj gospodar koji će me uputi. Ovo me i rabbi kada je došao u Kur'anu da je Allah dželevala prisutan sa stvorenjima. Allah dželevala je prisutan sa svim stvorenjima. Sa svim stvorenjima, svojim znanjem, svojom moći. Ali je posebno prisutan uz vjernike. I kažu učenjaci, to je Allahov prisustvo sa vjernicima je spuštanje svirenosti davanje pobjede, davanje uspjeha, da će ih zaštititi, da će ih čuvati, da će im dati, znači da ustraju. To znači jekini iman koji vjernik ima u svom srcu. Da je Allah uz tebe, da je Allah na tvojoj strani ako si ti na njegovoj strani, ako si ti u njegovoj stranci, ali ako ti nisi u njegovoj stranci, kako će Allah biti uz tebe? Musa je bio, znači, u potpunosti na Allahovoj strani, u Allahovoj stranci, bio vjerovjesnik, imao je taj potpuni jekin. Kad je on to izgovorio, Habibi, nema više sumnje i zato danas smo mi jako potrebni ljudi koji kada vaze, da mi osjetimo kada nas savjetuju da mi osjetimo. Ibn Kajim kada opisuje Ibn Tajmiju kaže nama kada uvijek osjetimo neke poteškoće, nedaće, probleme, kada nam se dunjav toliko stisne, nemamo gdje da odemo, kada odemo kod šeha, samo ga pogledamo, on dvije, tri progovori, kada mi, gotovo, sve od nas odu, ono, da gobe, nedaće, problemi. Razumijete, ovo je bio Musa, ali islatu vas. Znači kad Musa kaže te riječ izgovori, sjekino, Gotovo. Odmah poslije toga. Brat se malo uzdemo uvjeri. Ide lijevo, desno. A bi pupati ga malo za vrat. Primakni ga. Kažu par čvrstih riječi s jekinom. Ne i ti ne znaš šta pričaš. Kotaš. I ti nisi siguran. Ići to inšala hajr. Biće to inšala. Ja sigurno će to inšala hajt. A to je s jekinom. Inšala će to biti habibi. Bez ikakvih. Allah je tvoj gospodar. Allah će te pomoći. Allah, Allah. Kotaš. Poslije ti riječi, ali vi. Ako ništa, će imati slobodno srce, rasteretio si ga na bili, neće više imati ti nekih napada, skobe, nego će ići tražiti malo duševne hrane, malo Kur'ana, malo zikra, malo namaza, malo onog, malo onoga što ga upotpunjava, usavršava, da nema tih problema i tih nedača. Ali se traži od nas da budemo dobri, dobri doktori. nekoliko stvari na koje ćemo kazati ovako brzo, samo što ukazuje na Allahu te barek savršenstvo u njegovoj savršenoj moći. Prije svega da Allah subhanahu wa ta'ala i svoje savršene moći upućuje koga hoće u zavud ostavlja koga hoće. To ukazuje njegovu moć, na veličinu Allaha subhanahu wa ta'ala. Pogledajte koliko ljudi je upućeno, koliko je u zabludi. I niko ne može po svom hiru biti vjernik ili kontate u smislu znači da odbije ili prihvati vjeru, nego Allahu i tebare odobrenjem. Allah kaže da inna Allaha yudillu man yasha wa yahdi man yasha. Allah je taj koji zabudu ostavlja koga on hoće i upućuje na pravi put koga on te bare vetala hoće. Zatim savršenstvo njegove moći da Allah subhanahu wa ta'ala je stvorio nebesa i zemlju u šest dana i sve ono što se nalazi u njima u šest dana subhanahu Šest dana, to mu sestri kaže, znači šest dana, običnih dana, neki govori šest vremenskih perioda, poja pojašnjavaju, znači je to svaki period, znači svaki dan hiljadu godina trajao, ali većina, znači ono što bi bilo najbliže ispravo šest dana, šest dana, znači običnih, običnih dana. Allah on kaže u suri Kaf 38 ajetu وَلَقَدْ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا Zaista smo nebesa i zemlju stvorili u šest dana. U šest dana E, i ono što između njih vama mesena min lugub i nije nas nikakav umor u tim trenucima obuhvatio a zamislite nikakav umor nebesa zemlja to čovjeka promišljam idemo brzo prelazio preko ovih ajeta a kad razmišljam, Bibliju nebesa u Zavisno, palili evo uzim bilašicu igman ko je u stanju nešto slično to stvoriti a znaš koliko planina ima, koliko rijeka ima, zemaljska kugla, nebesa, zemlja, vasiona, sve što se kreće u kosmosu. Allah subhanahu ta'ala u šest vremenski, u šest dana, u šest dana, znači stvorio i nije ga nikakav umor savladao, niti obuhvatio. Što je Allah subhanahu ta'ala čist, znači od tih osobina majkavosti. Zatim Allah Đelešanu od savršenstva njegove moći da uzima život kome hoće i daje život kome hoće. I to ukazuje na savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala u njegovoj savršenoj moći. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون On usmrćuje, on oživljuje, a kada nešto odredi, samo zato kaže budi i ono biva. To je savršenstvo Allaha subhanahu wa ta'ala. Savršenstvo njegove snage, svemogućeg, na kojeg se ti Habibi ostanjaš. On je taj koji ti daje život, koji ti niko drugi. Nema za to straha, ne boji se nikoga. Ako ti određeno život ti ode, duša ode, vraća se Allahu subhanahu wa ta'ala. Ako ti nije, ideš i dalje i živiš do roka određenog. Kada preseliš, niko ti nije uzeo dušu. U smislu da on taj koji posjedi da uzima duše, nego Allah šalje meleka koji ti uzima dušu. Ali neko samo sebe da bude taj koji će, može i komarac. Može uvijek komarca bude sebe da preseliš Allahu te bare koji je tada put Zatim od savršenstva koji ukazuje na Allah Tabare Vetala da daje vlast kome hoće i da je oduzima od koga hoće. Allah Đelšanu kaže Kulillahu me O ti koji posjeduješ vlast, daješ vlast kome ti hoćeš i uzimaš od koga hoćeš. Daješ vlast kome hoćeš i oduzimaš od koga hoćeš. Danas smo svjedoci Habibi da Allah dao mnogima vlast, ali isto tako da je uzima u djeliću sekunde, u djeliću sekunde, neki se još koprcaju, ne žele, jer Allah on definitivno još nije spustio svoju odredbu uzimanja, znači potpunosti, poput Sirije što radi sa našim muslimanima tamo, ali inšala i takvi će doći uskoro, uskoro, uskoro kraj. Zatim Allah Đelšanu, ono što ukazuje na njegovu veličinu i moć, jeste da oprašta kome hoće a kome je neće, ne oprašta. To je savršenstvo njegove moći, da je on taj koji jedini može oprostiti, jedini znači koji može kazniti koga on te bareke vetala hoće. Zatim da on otklanja nedaću i da spušta nedaću i da je on jedini koji kada spusti znači na te može otkloniti niko drugi i da je on taj koji ti daje dobro niko drugi ti ne može dati dobro ako ti ga Allah te bareke vetala uskrati i mnogi znači drugi tekstovi koji kazuju na Allah subhanahu wa ta'ala njegovu moć poput znači ajeta ma Allah haka kadrihi zaista oni nisu Allaha spoznali istinskim, istinskom spoznaju onako kako to njemu dolikuje, pa kaže, znači ovi ajde citiraju nekoliko mjesta u Kur'anu, Ibn Abbas uh, eh, radi Allahanu kaže da se ovdje prvenstveno misli na nevjernike koji nisu Allah subhanahu wa ta'ala spoznali, kaže dok su vjernici ti koji su Allaha spoznali istinskom spoznaju i zato ga veličaju onako kako mu to dolikuje, odnosno cijene i poštuju Allaha subhanahu wa ta'ala onako kako ga treba cijeniti i poštovati. Saznali su i spoznali su da je on, znači taj koji je kadir, ali haka, istinskom spoznajom da je on kadir, svemoćan. I zato takvog gospodara obožavaju, takvom gospodaru robuju i nisu poput onih koji ga nisu spoznali. Razumijete, nekad se može puko izgovarati i tvrti svašta nešto, ali ako ta spoza nije ušla u srce Habibi, nakon kako Allah Žešan traži od tebe, od tebe Habibi nema hajra i od te i nema hajra. Istinska i najbolja spoza je ona spoza koja rezultira, koja dade podove u tvojom životu, tvojim postupcima, u tvojim dijelima Habibi, u tvojoj poroci, okolini, gdje god da se nađeš, svi vidi Habibi da si ti vjernik. Svi da ti vijenik, da ste ti posebno, da nisi poput žahila i nezanica. I na kraju ćemo navesti, skraćujemo, znači na kraju ćemo navesti da je poslanik sallahu alijih i utjecao sa Allahu subhanahu wa ta'ala u trenucima kada je osjećao kada je osjećao bol u tijelu, podučio je umet da kada osjete bol u tijelu da stavi ruku na površinu toga mjesta, tri puta kažu bismila, a nakon toga da prouči dovdje, kaže poslanik sa seleme, auzu bi izzati lahi ve kudretihi, Auzu bi izzati Allahi ve kudretihi min šarrima eđdu wa e, Utječem se Allahu subhanahu wa ta'ala njegovoj savršenoj moći od onoga što osjeća na ovom bolnom mjestu i od svega onoga od čega strahujem. Kaže ovdje Osman koji je znači došao poslaniku i požalio se na probleme koje osjeća u svome tijelu i bolove. Poslanik ga je tome podučio da stavi ruku tri puta, kaže Bismila, zatim sedam puta ovu dovu, kaže nakon toga je to otišlo od mene nakon toga je to od mene. U ovoj rivajet muslima, u je Budavu, da Tirmizije i drugih, i kažu da je podučavao i svoju poru sve druge kada osjetili bilo slične takve probleme. I na kraju, znači, još šali iz poslanika da je učio domu na ruku i na seždu koju je veličao gospodara Tebara Kvetala, Subhana zil džeberuti, val marakuti, val kibrija i val azame, neka je uzvišen i slavljen Allah Subhanahu wa ta'ala, gospodar svake moći, svake vlasti, ponosa i veličine i na ruku i na sežu. Subhanika ilahi, ilahi, ilahi,